nik uste ezin zuen bertzeik egin, eh, gaur egun uh, eh, majoritateko lehen asuanta, jena baita behitia, eh, UNP-ko eh, edabaki bait zuen, nolazpait, eh, Uh, eh, beplenta pausatzea, behaz, biztan dena, alakoetan, eh, beha, ez du beste egiten itenal, Si, gure sistema osoa pausatzen da gezur baten gainean. Gana baita suprezetak begiak esten zituen, baina gauzak disketoki egiten bai, ber, egin behar ziren. Eta hor ez tirala pasatzen behaz, eh, legea aplikara behar du. Da, ba, maluruzki, urtarri legea eh, horretarazi uh, du, eta orain eh, zer pasatzen da, uh, da, endaian ez direla bazterra kalmatzen, uh, bakkatu iraitea, gaitea, baina haute eh, horiek eh, denak zozotu direa eh, eta hautetxiak urritzen direla eta eta bere bere lana egin du zozoki ere <laughs> suprefetak nahi nuke eta eta lana egiten du gero gauza da Parisen den arazoa da legea ez zutela aldatu nahi bazen aukera bat dela bihaste egiteko sekulako burruka eraman dugu horren alde eta ez dute egin eta arauain ondorioa gu behaz Eh, Oain eramanen dugun lehen lana, da be legea aldatu behar dela, eta funtio eta berriz ere diot, ebe joan engira Parisera ino, eh, legea horrena aldarazteko. Burruka bertze mail batean eramana izanen da, e, eh, etko, ulertu dugu, gure lehen manifetan ulertu dugu, ez zutela falu lege celebre hori aldatu nahi, bontsa, ez bari Mauzi hori aldatu nahi, beguk behar dugu bat berezia. Bortizki e, oio egiten malin madugu emendik, Parisera ino entzunen da, nik hortan ez dututu daundirik, gero eh, erabakiko dugu, be, gaur eh, bilduko gira lendakari batzordearekin, eh? eta ikastuetako lendakari guziak eta krisi taldea ere, eta hor erabakiko dugu zerrekin egiten dugun, justu be, gure oiua eta gure deia entzuna izan dazin.